o'lim to'g'risida ey o'lim bu kecha sening bilan sirdashmoqchiman san to'g'risida tamkin o'ltirib bir hazo fikr qilmoqchiman to'g'ri sanni olloh yaratgan bir maxluqsan san yigona ollohning izni bilan siljiysan san nurg'un kishilar tayyorliqsiz turgan holatlarda kelib qo'rqitsan sening qalbimdagi tunji iznoyingni aslasam cho'ng onamning vafotida aqllarimni uydagi tomlarga urg'izib yig'iltib o'tganding shuning uchun bo'lsa kerak seni yomon ko'ratdim sen kishilarni qip yalang'och yigona holda qabrlarga mubtilo qilasan do'stlarni qarindoshlarni bir biridan judo qilasan hayot qolganlar bo'lsa ularni qabrlarga ko'mib qo'yibla rahimsizlarcha shu cho'l bayovonlarga yolg'iz tashlab ketidi va bu ichinishliq minutlarni tezroq unutib ketishga tirishidi qisqasi hayotliqda qon qerindosh yoki do'st birodar bo'lishib shuncha inoq ijil o'tgan bu insonlar san tufayli ado juda bo'lib o'zaro unutishib ketidi man bo'lsam bularni hargiz qabul qilolmaydi. Sening mana shundoq o'zgicha xususiyatlaring sababidan bo'lsa kerak, senga bir xil qo'rqish ilkida qiziqatdim. Bir tarafdan sening hamon bir kuni menimo cho'l bayovonlarga yolg'iz, yalang'och tashlab o'tishingdan andisha qilsam, yana bir tarafdan sen kelgandan keyin bo'ladigan ishlarni o'ylab, oyig'ini chiqarolmaydim. Allohga cheksiz madhiylar bo'lsinki, men bir chaqirg'uchining Allohga iymon etinglar, uning hamma insonlarni to'playdigan mahshar kuniga iymon etinglar degandek nijotliq uzundilarini anglab qoldim. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsinki, men hidoyat qilindim. Mana shu sabablik sening haqiqiy mahiyating menga pash bo'lib qoldi. Shuningdan e'tiboran insonlik xulqim bilan sening oldingda ancha-muncha qo'rqib tursammu, lekin cho'ng g'imim bo'lgan o'lgandan keyin nagi berib, nada turdiganligim menga oydinlashib ketgan edi. Aslida sen men va boshqa insonlar o'ylagandek uncha ola qo'rqinchli narsa emas ekansan. Haqiqiy qo'rqishga tegishlik narsa seni va meni yaratgan olamlarning parvardigori va uning azobi ekan emasmi uning ustiga sen Alloh putib qo'ygan vaqtdan zarricha ilgari keyin bo'lib kelmaydi ekansan amdilikda bo'lsa sening menga yetib kelishingdan ilgari yaxshi amallarni ko'plab qilib oxiratligim uchun yaxshi tayyorlik qilib olishim kerakligini tunib yetdim xatokor inson ojiz inson ozg'uchi inson bo'lish sifatim bilan bu yaxshi ishlarni vujudga chiqarishda yana Rabbimga yelindim. Haqiqatan Rabbimni menga eng yaqin duoyimni anglab turguchi, niyat amallarimni ko'rib turguchi topdim. U menga rahim qilib, hijrat va jihad ne'matlarini nisib qildi. Butun dunyoda Allohning dinini hokim qilgan bir g'erik zimin bo'lmagan shu kunlarda kofirlarni xoru zar qilgan mu'minlarga izzat beg'ishlagan bu jihad maydonida bo'lsa sening ishing menga boshqacharoq tuyulyotadi men hamma odamni menga o'xshash sening kelishingni kutib o'ltiradi sen kelgicha taqatining yetishicha yaxshi amal qiladi deb o'ylaydim lekin bu maydonda sening ishqingda kuyib yanadigan balki seni qo'g'lab yuradigan bir qism kishilarni uchratdim ajiba bugungi kunda davr almashib sen ulardan qo'rqadigan bo'lib qoldingmi sening hiliqi cho'l bayovonlardagi hayvating oqmay qoldimi yo Men yanala xuddi anqirolmagandek qilib cho'nqur tafakkur dengizga g'arq bo'latdim bu bir turkum kishilar go'yoki senga bir bebaho angushtar yo'chiringandek Her halet senin üçün tayyar duratdi. Men yana bir baldak örlep Rabbimning nazil qilgan kitobiga baqdim. Imkoniyatimning yar berishcha haqiqatchi ulamolarning suhbatida bo'ldim. Allohga hamdlar bo'lsinki, men yana bir qitim to'g'ri javobga erishdim. Aslida seni g'al-g'al titirtayotgan bu bir turkum insonlar manga o'xshash o'z oxiratligi uchun dasmoyi solgan kishilar ekan faqat mening tovarlarim to'lima oddiy va arzon bo'lib qolgan ekan ularning tovarlari bo'lsa eng qimmatlik narsasi bo'lgan jini va meni ekan emasmi Darvoqa alloh subhanahu va taolo insonlarni ibodatning kamolati bo'lgan jihatga tanlaydi ekan Andan bu insonlarga tepilmas foyda beradigan tijoratni o'gitib, jonlari va mollari badaliga jannatni va'da qiladigan. Bu tijoratni haqiqiy tushangan, Allohning rahmatiga erishgan va xushal bo'lishga eng tegishlik bo'lgan bir turkum baxtiyor insonlar bu savdoga faqat seningla bo'lib bo'layotganligingni ko'rib, sanga jang e'lon qiladigan. Sen bo'lsang ularning oldida to'limi arzimas bir narsaga aylanib qoladi ekansan vaholanki har vaqt boshqalarni qo'rqitib ko'nib qolgan san bo'lsang bu kishilardan to'limu hayronlik bilan ajablanib qolatding chunki sening bu so'dadan xabaring yo'q yoki sanga kitob nozil bo'lmagan yoki sen uningga taklif qilinmagan bir maxluqsan i o'lim Sen gerçi öz ixtiyoring bilan jon ololmaydigan, faqat Rabbimiz subhanahu va taolaning izni bilan keladigan bir mahluq bo'lsangmi, sana xitoblar yangratqum kelyotadi. Chunki Allohning saltanatidan bir ozmi ilmi bo'lmagan yoki ya yolg'ondan bilmas bo'lib olgan ozg'un insonlar nurg'un qimmatli kishilarimizni san orqali qo'rqitmoqda. yoki Alloh subhanahu va taolaning izni bilan shahidlarda ijro bo'lsanda, bu qari kafirlar xuddi bizga o'z kuch qudratini namoyon qilib olgandek xushal bo'lishmoqda. Allohni bu nijis kafirlarning iftirolaridan pok deb e'tiqod qilamizki, Alloh hamma qudratning egasidir. Oxiri qaytadigan joyimiz Allohning dargohidir. Ey o'lim Sen haqiqatan shahidlar o'nlab arzu qilgan o'limsan. Sen haqiqatan Rizvon bay'atida bay'at berilgan o'limsan. Ey o'lim, sen kofirlar orzu qila olmaydigan o'limsan. Vaholanki, sen mu'minlarni nihoyatda illiqlik va siliqlik bilan kutib olasan. Kofirlarni bo'lsa, bakmu g'azab va qattiqlik bilan kutib olasan. Shundaq turuqliq biz yana nimishqa qo'rqadiganmiz? Kafirlar sen orqali bizni qo'rqitib, bizdan umid qilgan narsasiga hargiz erisha olmaydi. Chunki ularga o'xshash o'limdan qo'rqadigan kafir emasmiz. Musulmon mujohidmiz. Aшу shahidlarimizning etilib chiqqan qonlariga, chul-chul bo'lgan jasadlariga, kuyib kul bo'lgan badanlariga va shu orqali Allohning yo'lida bizni o'ziga guvohchi qilgan tavhid aqidasiga hargiz xiyonat qilmaymiz inshaalloh. Biz ularning o'lim oldida yanala Rabbimizni ulug'lab takbirlar tovlig'ini ko'rgan tursak, qandoqmi xiyonat qilamiz? Faqat dayyuzlarla xiyonat qiladi xolos. Ey Alloh, bizni o'zing rozi bo'lgan hayotda yashatquzgin va o'zing rozi bo'ladigan shahodat o'limi bilan o'ltirgin ey o'lim man seni barg'on siri tushunib qelyapman mayli allohning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin mayli shaytonning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin bularni ko'rib sen to'g'risidagi ma'lumotim texmi oshmoqda san haqiqatan mo'minlarda maqsadingga yetolmaydigansan balki ular tirikdir ular Allohning dargohida rizqlanib turuvatidu. Mahiyatda sen ularni emas, ular seni o'ltirib, mangulik xotirjamlikka ulushib oldi. Ey o'lim, sen Allohga uchrashishni orzu qilmaydiganlarni qo'rqitqin. Chunki ular qilgan qilmishlari tufaylidan qo'rqishga eng tegishli kishilardir. Ular bu dunyoda sendan qo'rqsin. Sen ularni dunyodan ayirib, yolg'iz holda qabrga ilib kirgandan keyin tehimi qo'rqsin qiyomat kuni tehimi tehimi qo'rqsin ularga allohning farishtalarning va jimi inson jinlarning la'nati yog'sin amin ey o'lim sanga nasihat qilmanki sen mu'minlarni qo'rqitolmaysan chunki bizga rasulimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam xabar berdiki kafirlar biz musulmonlarga bir qacha taomga ulashgandek ulashgan bugungi kunda bizning sonimiz ko'p lekin dengizning ko'pikidek vaznimiz yo'q shundoqla qalbimizga bo'shanglik tashlangan bu bo'shanglik yanala san to'g'riliq bo'lib seni yomon ko'rib dunyoni yaxshi ko'rganligimiz uchun bu xarliqqa mubtila bo'ldik bizga bu ilm berilgandan keyin har doim Rabbimizga yilinib turib duo qilamizki, ey Alloh, bizni o'limni yomon ko'rib, dunyoni yaxshi ko'radiganlarning qatoridan qilmag'in. balki bizni o'limga jang e'lon qiladigan sodiq bandalaring qatoridan qilginki, bu zillat ketsin. Bizdiki bu xarliq kofirlarga bo'lsin. Zaminning har bir yerida zulm chekayotgan mazlum musulmonlar aziz bo'lsin. qorong'u kamirlarda ichinishliq ingrayotgan qarindoshlarimiz ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda kofirlarga didak cho'ri bo'lib kelayotgan qiz hamshirlarimiz zir bo'lsin xarlinayotgan allohning kitobi butkul olamga hokim bo'lsin ey alloh bizning qalblarimizdan o'limning qo'rqinchisini va dunyoning muhabbatini chiqarib chiqarayotgin qalblarimizga oxiratning muhabbatini solg'in payg'ambaring qayta qayta orzu qilgan shahodatni ato qilgin ey alloh sening yo'lingda hech qanday halovatsiz o'ltirilgan sodiq bandlaringga vafo qiladiganlarning qatoridan qilgin amin في جنان الخلد تز